Biz imanımızı kemale irdiririz inşallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini lisanla söyledik. Kalple tasdik eyledik. Efalimizde de bunu ishar ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat etmekle, Resulullah'ın yolunda yürümekle, Resulullah'ın sünnetine riayet etmekle. Evet iman. En ehem mühim dava imandır. Öyle ki batıla iman dahi olsa o, o bile insanı iman insanı yüceltir, yükseltir batla imanda yolsun. Ama bizim gittiğimiz yol haktır ve gerçektir. Çünkü Allah'ın çizdiği bir yoldur ki sırat-ı müstakimdir o. O Kur'an yoludur. Sinet-i Kur'an'dır. Sinet-i Habibi Rahman'dır. Hazreti Muhammed'in yoludur yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet iman. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iman 60 küsur cüzüdür diyor cüzü. Bunu bize anlatmak için iman cüze ayrılmaz. En alası, en yüce mertebesi La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bunu lisanla ikrar, kalbine tasdik. Manayı şerifesi denizden bir katre, güneşten bir hüzme, Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. La ile başlaması da evvela tahliye sonra tahliyedir. Yani bir haneyi temizlemeyince oraya girilmez evvela kalbi haktan gayri nesnelerden temizlemek. <laughs> La ilahe hiçbir ilah yoktur. Kalbi temizledik. Ancak illallah Allah vardır. Kalbi Allah'a soktu. Evvela tahliye sonra tahliye. Onun için la ile gelmiş evvela. Yok gelmiş temizledik sonra illallah.